Martxoak lau gaur aste azkena da ta uberrio albistegia duzu berrio zari erratiaren albiste emankizuna ze titularrarekin erekiko dugu gaurko albistegia xabi Bai garasi morez jantzitako astea izango dugu hau Martxoak zortzi emakumen egun internazionala izpide harturik berdintasun sailak aste honetarako jardun programa gozagarria prestatu du gaur aste azkenarekin zinema espainoleko feminitate eta maskulinitateen inguruko liburua aurkeztuko du Maria Kastejon egileak hostegunarekin Maider Galartza epuin kontalariak bisaio eskeniko ditu bata gazteleraz eta bestea euskara utxean larumatean eguzki plaza morez jantzi eta herriala jarraitu asmo zainbat jardun izanen dira emakumeek egindako argazki erakusketa aterako da lehenengoz kalera igandean martxoak 8 izaki berrio zartarrak Iruñako manifestaziora abiatuko dira amabiak jota eskualdeko herritarrekin eskutik aldarri berak zabaltzeko eta azkenik igande atxaldean antzerki bat izanen dago zagarri divorziadas evangelikas i vegetarianas izanekoa azken hau berriozarko musika eskolan ikusgai izango dugularik. Nafar gobernuko Upeneren zerrenda buruak eh, berriozar bizitatuko du gaur. Hautezkundeen aurre kanpainan kokaturiko bisita honekin UPNek berriozarko jarretzaleak bilduko ditu. Bilkura gaur atxaldeko seietan kulturgunean ezanen da eta horretan Javier Espartza egungo lur inguru hitza hartuko du. 2005-2006 ikasturterako aurre eskolako izen ematea irekirik dago dagoeneko. Eta martxoaren amazazpira arte zabalik mantenduko da xabi. Aurten ikaspostua eskadezakete, amairu eta 2005 urteetan jaiotako aurrek, baita 2005 urtean jaiotakoak ere jaiotza aurre ikusia badago 2005-2006 ikasturteko lehen eguna baino amasei aste lehenago. Noski, informazio gehiagorako berrioz lar.es orrialdean edota Berriozako udalaren urtsintxa aurreskolan bertan. Nafarrako bertsolari txapelketako final aurrekoa berriozarren ospatuko da. Martxuaren zazpian, larun batarekin, jokatuko da berriozarko entzunaretoan Nafarroako bertsolare txapelketako lehenengo final aurrekoa. Boster dietan asita, horretan John Barberena, Julio Soto, Eneko Fernandez zinigo Ola Etxea, Alazne Untxalo eta Sarai Robles izango dira parte hartuko duten bertsolariak. Sarrera, iru ubebikoitz.bertsos sarrerak.eu satarian eros daitezke aldez aurretik baita kaleberreko ekia eko dendan ere. Eta nola ez, berriozar irretiari esker sarrera bana eskuratuko dute bederatzi lau zortzi, 06 bos bos, bederatzi bederatzi telefonora deiturik final aurrekoan part hartuko duten sei bertxolaren izen deiturak zuzen zerrendatzen dutenek. Baina ni Gaur, eta ostiral bitarte, Nafarroako bertsolari txapelketa final aurrekora joateko lau sarrera doainik. Kaixo Berriozar magazinaren eskutik, hemen Berriozar irratian, eta Berriozarko udalari esker. Goizeko bederatxetetik, amarrak laurden gutxi bitarte, bederatxi lau sortzi 06, bos bos, bederatxi bederatxi telefonora daitu, eta berriozarren ospatuko den final aurrekoan parte hartuko duten bertzolarien izenak asmatuzkero sarrera bat doan zuretzat. Eta bertsoak bukatzearekin Euskaldunon Nafaria izanen da garazi. Zorroka eta aekak antolaturiko kurrika kulturalaren programazioaren barneko afari honetan, berrio zarko Euskaldunak bilduko dira, kirol tabernako maien inguru zabalean. Interesdunek izen ematea, zalor Euskaltegian edota kirol tabernan egin beharko dute. Eta azkenik, Euskarazko ipuinen 2008ko aur lehiaketarekin boro bilduko dugu gaurko albestegia. Lehen ezkuntzako berriozarko aurrei zuzendua, gai libreko Euskarazko ipuinak 2008ko martxoren ogita maika baino lehen aurkeztuko dira auzo bulegoan arauek azaldutakoak jarraiki informazioa uzabaltzeko iru ubebikoitz.berriozar.es horri aldea. Eguraldiaz mintzatzeko unea dugu orain zer gaurko iragarpenak garazi. Zerua oso odeitzu egongo dela dio gaurko iragarpenak ondorio zaparra da txiki ertainak ubotako ditu azken orduetan atertzera egingo duela iparmende ize bizia ebiliko da eta temperaturei da okionean nahikoa geitsiko dira momentu honetan berriozari erratiaren estudiotako kanpoaldean aldean laugrado ditugu beraz atzo baino freskotxoagoa nabarmenki. Eta hau izan da guztia gaurko albistegiari daukionez, informazio gehiago datu zen orduetan, berriozari erratiaren sintonian, fmko egun puntu zortzian edo orduero interneten eguzkiplaza.neten.